ukubwa wa dhambi ya mtu kukata kizazi وتحذير شديد من القطيعه na kubwa aitoa mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na kukata kizazi wa annaha shu'mun kulluha wa madarratun kulluha kuwa jambo la kukata kizazi ni ukorofi jambo la ukorofi mtu atafutia ukorofi kadhalika ni madhara mwanzo mpaka mwisho وعواقبها على القاطع وخيمة في الدنيا والآخرة نمشوا مشواكه هو من يبكت كزازي مبايا سانا hapa duniani na kesho akhira fahiya mujibatun lilkhusran mu'qibatun lilhirman fi ddarain jambo la kukata kizazi la muwajibishia mtu kukula hasara na kupata hasara na mwisho wake ukawa ni kukosa kheri katika dunia na akhira subhanallah pamoja na uzito wa hii dhambi leo limekuwa ni jambo limeenea sana sana na ukiangalia sababu kubwa inayopelekea wengi katika watu kukatana hubu dunia watu wameipenda dunia kupita mipaka tumeona watu wako radhi ikiwa yule jamaa yake pengine yawezekana kuwa ana mapungufu makubwa sana katika jambo la dini lakini pengine kumwambia asimwambie kuwa una matatizo na makosa katika dini yako lakini akimgusa katika dunia yake basi yuko tayari kumkata bali wengine mpaka ufikia kuuana kukatana haitoshi mpaka ndugu kuuana ndugu akamuua mwenzake na hili tulisikia aliko mbali hata hii juma lilopita kuna bwana mmoja amemua ndugu yake ndugu yake tu kwa baba na mama kwa sababu wamedhulumiana pesa ni kweli latia uchungu mtu kukudhulumu lakini kufikia mpaka kumuua ndugu yako ndugu yako kwa baba na mama shaqiq mtu muua sana Nairobi tena waislamu si makafiri mzungumzie makafiri makafiri waweza kuuana hata kwa mkate zungumzia nini ankula mkate wangu amuua jisikia baba ameua watoto wake nini wamekula chakula chake ah sasa wataka wale cha nani lakini kuna kufuru ashakuwa ni kafir watarajia nini khair gani waitarajia kwa kafir lakini huu muislamu ndio la ajabu sana yani watu wamekuwa wakatana undugu kwa mambo ambayo hayana faida yoyote na pengine kama ni jambo lako la kidunia waweza kusubiria Allah atakulipa kheri kuliko hilo wako katika ndugu zetu ambao kweli mtu amedhulumiwa na ndugu yake dhalim lakini ah, kafunga macho tu kaachana naye tu kwani aliyekula nani sema ah, si ndugu yangu wacha tu achana naye basi kasahau na maisha yakaendelea na usishangae yule dhalim akaona haya pakubwa sana pengine ikawa ni sababu ya kumnyorosha akarudi nyuma katika njia ya sawa na si ajabu mbeleni ile dhulma aliyokufanyia akakurejeshea mwenyewe والنفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم للتأبيد إن كان مستحلا huku kukanusha kuingia peponi huyo anayekata kizazi ni kuwa hataingia peponi milele ikiwa atahalalisha ile dhambi kuwa ni sawa kile anachokifanya ama ikiwa hahalalishi ile dhambi bimaana afanya akiwa yajua nini ni kosa وللدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر مفرطا في هذا الواجب na kukanusha yawezekana kukanusha kuwa hata kuwa katika wale watu wa mwanzo wa kuingia peponi ikiwa azembea katika hili jambo ana upungufu katika uwajibu wa nini wa kuunganisha kizazi yawezekana kuwa akata kizazi si kuwa amekosana mwenzake ah, ah hatekelezi tu wajibu eh bwana na ndugu yake ah ni bwana na mambo yangu mengi bwana nikipata time nitakwenda tembelea ah kuna mzazi wako pale bwana sijapata muda bwana na mambo mingi bwana si kuwa kuwa amekasirikiana naye ah basi tu ule wajibu hautekelezi sasa huyu pia yuingie katika hii waid si lazima yankasirikiana na mwenzake ah, ah kuna wengine haunganishi tu kizazi kwa uvivu waliokuwa nao eh ndi kumtembelea jamaa yake na habari hana lakini akikutana naye mambo mazuri salamu alaykum wa alaykum salam vipi hadi tena salama pengine unkutana mazishini kumkufa mtu ama kwenye harusi yalla yalla kumetokea harusi basi wakakutana pale kila mmoja amealikwa kukutana pale haya pia yatokea sasa huyu ana waidi nyingine kuwa hata kuwa katika wale wa mwanzo kuingia wapi peponi hata akiwa hatokaa hatoingia motoni au hatokaa milele motoni kwa sababu gani kwa sababu ya uzembe anaofanya katika huu wajibu mudhayyan li hadhihi ta'ati allati amarahu Allah tabarak wa taala biha apoteza hii taa ambayo Allah amemwamrisha kuitekeleza wa inma yadkhuluha dukhulan وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من أهل المنافسة ala الخيرات والمحافظة على 'an al-ma'asi wal والأثام ikiwa ataingia basi ataingia kuchelewa baada ya wengine katika wale walioshindana katika mambo ya kheri na wakadumu katika taa na kujiweka mbali na maasi wale watatangulia mwanzo قال وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول نهوenda akapitia marhala ya kuadhibiwa kabla ya kuingia peponi bimaana pia huku kuna uwezekano kuwa Allah akamwadhibu kwa kadri ya nini وقدر يا ذنب yake لأن أصحاب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر بالله تعالى أمرهم يوم القيامة وشأنهم أنهم تحت مشيئة الله وسباب وتومعصية madhambi ambayo ni chini ya shirki na chini ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala jambo lao siku ya kiyama liko chini ya matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كتاك تواذيب ما كتاك توسمين وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار نيكي وتواذيب بس هواتك مليل لن يموت وجهنم صبرني وإسلام مهما كان يوات وتوحيد لأن الخلود في النار للكفار والمشركين kwa sababu kukaa milele ndani ya moto wa jahannam ni kwa makafiri na washirikina na yule wa kwanza akihalalisha hii dhambi atakuwa mfanya nini amekufuru na kutoka katika Uislamu sababu amehalalisha dhambi jambo ambalo Allah ameliharamisha وعن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال رضي الله عنه جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أبو هريرة رضي الله عنه katika usiku wa kuamkia Ijumaa walikuja jioni alhamisi usiku wa kuamkia ijumaa فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا يضيق نمذكي كلا aliyekata kizazi chake aondoke hapa na haya maneno pia walikuwa wakisema baadhi al-aimma aimatul hadith أحرج على كل مبتدع لما قام من عندنا كما سيكوسea الإمام النسائي kabla ya kusomesha alikuwa akisema maneno kama kuna mzushi yoyote hapa aondoke kabla sijaanza kusomesha aende zake alikuwa akiwafukuza wazushi kwa kama yeye ni mubtadi' wajijua ni jahmi ni mu'tazili ni nani ash'ari aya barra alikuwa akiwafukuza nje toka atoka Buhuraira yeye anayekata kizazi hapa kama kuna mtu amekata kizazi chake aondoke falam yakum ahadun hakuna mtu yote alisimama hata qala thalathan mpaka akarejelea haya maneno mara tatu فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين kijana mmoja akamjilia ammati yake yani dada yake babake Kiswahili mwamuita shangazi akamjilia shangazi yake alikuwa amemkata shangazi yake miaka miwili hata haendi kumtembelea wala hazungumzi naye miaka miwili aliposikia yale maneno ya sahaba Abu Huraira ile haya bwana huwezi kusimama bwana mimi hapa ninakata kizazi ah mtaambiwa nini hapa lakini alipotoka pale akaenda kwa amati yake fadakhala alaiha akaingia kwa amati yake shangazi yake faqalat lahu ya bna akhi ma jaa bika shangazi ya shangaa bwana huyu mtoto si amenikata na wako watoto wa namna hiyo wamkuta kijana mdogo eti amemkata shangazi yake amemkata khalati yake amemkata mamake na hii utaipata sana kwa vijana wa kikhariji vijana wa kikhariji wana tabia mbaya sana ya kukata kizazi wengi wao utawakuta ni wakataji vizazi sababu wana ghuluu kwaweza kuingia ndani ya nyumba mpaka mamake na babake akawakufurisha wala ajali hii ndio tabia yao kipi kilichokuleta kijana wa ndugu yangu قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا nimemsikia sahaba Abu Huraira akisema kadha wa kadha yani bimaana alikuwa akiwafukuza wale ambao wakata kizazi toka kama wakata kizazi toka usikae na sisi qalat shangazi akamwambia irji' ilayhi fas'alhu lima qala dhak nenda rudi tena kamuulize sahaba borera kwa nini aliwaambia hivyo kuwa aliyekata kizazi atuondokee asiwe na sisi hapa qala sahaba Abu Huraira alipoulizwa akasema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul memsikia mtume sallallahu akisema innal a'ma inna a'mala bani adam inna a'mala bani adam تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم لا إله إلا الله أعمال زوان آدم mbele بلي الله سبحانه وتعالى جيوني كلا الخميس وسيك وكم كي يمان Allah subhanahu wa ta'ala hazikubali amali za mwenye kukata kizazi رواه البخاري في الأدب المفرد kuna watu waweza kuona wakataji kizazi lakini hakosi kufunga Jumatatu Alhamisi swala aziswali mashallah kwa jamaa fanye ibada nyingi lakini huko fanya nini akata kizazi amali yako ikienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukarudishwa mwenyewe kwa sababu kata kizazi sallallahu alaihi wasallam قال حفظه الله لم يحب أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الوقت الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل أن يكون بينهم قاطعا Abu Hurairah radhiyallahu anhu akupendelea katika huu wakati ambao amali huwekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala awe yuko pamoja na wao mkata kizazi sasa ikiwa huu ni mkata kizazi je yule anayefanya dhambi kubwa kuliko hii kama ushirikina au yule anayefanya dhambi ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu musta'an وأراد بذلك أن ينبه الحاضرين إن كان فيهم قاطع أن يترك القطيع نهاب صحابة بهريرة كما أتك جوزا نكوة نبايشة ولو ذري باري إكي ويوبو أليكات كزازي أواجك كات كزازي ولهذا قام أحدهم تائبا ووصل عمته التي كان قد صرمها لمدة سنتين قال وليزيا kwa sababu hiyo kijana akasimama akiwa ni mwenye kutubia kwa Allah akarudi kumuunganisha shangazi yake ambaye alikuwa amemkata miaka miwili Abu alikuwa akiwalea wanafunzi wake katika kushikamana na tabia njema na kushikamana na mambo ya kheri na da'wa salafia ndivyo inavyomlea yule anayefuata yamlea katika tabia njema kwa ukipata baadhi ya watu utawasikia wakisema kuwa wale hawana heshima hawaheshimu watu wazima wazee ima atakuwa yule mtu aliyekosa heshima hana adabu ni yeye mwenyewe lakini kulisingizia hili jambo kwa hii da'wa ni uongo iftira kwa sababu hii da'wa yatufundisha hivi aliyekuja kutufundisha hii dawa ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na hivi ndivyo alivyotufundisha na mimi nakumbuka kuna wakati tulikuwa katika daura ilmia pale Masjid Ziwani katika ahadith tukachagua ahadith au katika upande wa hadithi tukachukua ahadith za tarbia zinazofungamana na mambo kama haya ya akhlaq kulikuwepo na kijana pale ambaye alikuwa khariji alhamdulillah Allah akamrejesha katika haki kukawa kwa zungumzo juu ya haki kubwa ya mzazi kijana wakati wa fusha kaja asema mmesikia maneno katika hii hadithi yamenichoma sana kwa nini sasa mimi sizungumze na mamangu sizungumze na mamangu mzazi ah mzazi mama basi mashaikh jazakumullahu khairan kumwambia pale pale toka hapa hata usiongojee somo linalofuata sababu sasa hivi unafikiwa na mauti hapa ukaishia vibaya sana alhamdulillah akarudi nyumbani akaomba msamaha akarudi kama kawaida na wazazi wake sasa hii dawa yamfundisha kijana kuwa na tabia nzuri kusimama kisawasawa sasa ukipata baadhi ya watu wazungumza hivyo huwa wazungumza kwa chuki tu waliokuwa nao dhidi ya hii dawa na pengine labda ana mambo yake ya kizee si ya dini yale mambo yakakatazwa basi wanikosea heshima kwa nini mbona wankataza watu kucheza dhumna na gogo pia na draft pia hayo yote utakatazwa na karata basi mzee mtu mzima wewe umri wako ushaisha bado una muda wa kucheza dhumna wewe wataka uambiwe halali kucheza dhumna a a ni upuzi tu na si sifa ya mu'min kushughulikia jambo la upuzi qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil هم mu'ridun wa idha sami'u al اللغو a'radu 'anhu mfano kama uchukulie sasa kama ikiwa kusudia hivyo basi wewe mzee ndio una matatizo ni sawa watakana ukatazwa jambo kama hili kwa ukasikia hutuba pale umezungumzwa jambo ambalo wewe walifanya la makosa usirukie mtu kasema hawana heshima wale watukataza mambo kadha tangu wazee sisi tofanya leo waja hawa vijana ndio wasema haifai sasa haya matatizo yako lakini hakuna ile kukosa heshima wala sio sawa na sisi tuwaambia vijana hata akawa yule mzee ni hizbi amekuja akakutukana we mwache tu ami mtu mzima hajielewi mwachana naye wala usimchukulie والله المستعان وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس poleni bwana msiofunga msiofunga fanyeni bidii <laughs> mpate hii neema yani mimi nashangaa saa nyingine hata hapa tulabi ilm waweza kumwona mtu akufunga kisha enda kula chapati na maharagwe ajaza gesi tu kwenye tumbo si afadhali ufunge tu Mm. Sasa waambiaje Usama? Waambia fanye bidii wafunge. Si Abayunus. Uh, Yunus. Mm. Ah, mfunga leo. Eh? Mashaallah. Sio? Mm. <laughs> na wajua lakini Usama mfunga, sio? Eh? Alhamdulillah. Ushawacha kile chama chako kile na huko tena pangua pangua kile chama usikubali kile chama cha tulabu wala jumatatu na alhamisi si wajib kufunga lakini dah talib ilmi akhi talib ilmi kifika jumatatu yuwa tofauti na awamu na alhamisi kuwa tofauti ngalia sikiza fadhila hii siku hizi mbili milango ya janna yafunguliwa bwana siku ya jumatatu na alhamisi فيغفر لكل عبد la yushriku بالله شيئا kisha katika masiku haya husamehewa kila mja ambaye hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote simuona fadhila ya kuwa katika da'wa hii kuwa wafundishwa tauhid na pia wafundishwa shirki nini ujiepushe nayo sisi tuko kwenye neema alhamdulillah kuna watu wengine wakizungumziwa shirki wakasirika kumbe hawajui kuna fadhila kubwa katika yeye kujifunza tauhid ili aikamate na kujifunza shirki nini ili ajiepushe nayo kwa hivyo husamehewa kila mja ambaye hamshirikishi Allah na chochote illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna isipokuwa yule ambaye kulikuwa baina yake na ndugu yake kuna jambo lililosababisha chuki na mzozo baina yao wamekosana kuna mzozo baina yao fayuqalu basi huambiwa andhiru hadhaini hata yastaliha hawa wabakisheni kando mpaka watakapopatana انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا مرتات قال فإذا كان هذا بين عموم المسلمين ikiwa hii ni baina ya waislamu wote kwa ujumla muislamu na muislamu mwenzake wamekosana فكيف إذا كانت الشحناء بين ذوي الأرحام vipi ikiwa ile chuki na mzozo uko baina ya watu ambao ni wa jamaa moja familia moja kizazi kimoja la shaka anna al-amra a'zam bila shaka ili jambo ni kubwa zaidi bimaana kosa lake ni kubwa zaidi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال Ibn Abbas asema ihfadhu ansabakum hifadhini nasaba zenu bimaana wajue jamaa zako yule ni ammi yangu yule ni mjombangu yule ni fulani jamaa yangu hamkallah chungeni na muhifadhi na mujue nasaba zenu si waishi wewe una wajomba zako hata hujawahi kuwaona maisha yako wala hutaki kujua wala wajui wako wapi wako nchi fulani wala habari nao huna sasa ikiwa wewe huwajui kile kizazi kinachokuja baada yako kitakuwa kiwajui kabisa kwa hivyo watu wahifadhi na saba zao hata kwa kuandika pia fulani huyu ana watoto wangapi fulani mmoja fulani mmoja fulani mmoja fulani na hawa fulani wana watoto wangapi ukaweka wewe katika daftari lako hawa ni jamaa zangu hapo kwa na uwajibu wa kufanya nini wa kuongana namba zao namba zao hizi kwa ikipita kipindi hivi warejea kwenye ki, ki, daftari lako lile hawa sijawasiliana nao muda mrefu wacha nipige simu nijulie vipi huko kuendeleaje kila kitu sawa na hivyo hivyo hata kama uko nje nchi wasiliana wao ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum ukihifadhi nasaba yako utaunganisha kizazi chako fa innahu la bu'da birrahimi idha idha qarabat wa in kanat ba'ida nini maana ya maneno angalia nasaba hata kama yule mtu ni wa mbali bimaana kwa mfano mtoto wa mjombake mamako ama baba yako mtoto ami yake mtoto hayuko moja kwa moja na wewe si ndio uhusiano wake ni kwa nani kwa yako si ndio sasa watoto wake wale nyimo waita kiingereza second cousin sio wako huko wengi katika watu watu kama hao utaona hawana nini hawana uhusiano wa karibu mpaka ulizo ah yule tunao uhusiano wajua yule babake na babangu ni watoto wa ammi sasa kuna ule uhusiano wa hivyo yani lakini watoto wake ah basi wako mbali kidogo sasa wale ah, ah. wale ambao wewe waona wako mbali ukiwaunganisha washakuwa wapi karibu hata kama wako mbali kina saba si mnifahamu ndio hapa ibn Abbas akasema fa innahu la bu'da birrahimi idha qarubat wa in kanat ba'ida kwa hata kama ni mbali ukiwaunganisha moja kwa moja washakuwa vipi washakuwa karibu na ndio maana utaona baadhi ya makabila namna wanavyoekana karibu namna hii ni kama jamaa moja tu na kumbe yule ni mtoto wa yule yule yani wanahusiana huko juu katika babu watatu na babu wa pili huko wakutana lakini kwa kuwa waunganishana ni kama ndugu hata kama wako mbali kinasaba wala qurba biha idha ba'udat wa in kanat qariba na hata ikiwa ni jamaa yako wa karibu ikiwa hakuna kuunganishana basi hata kuwa karibu bali atahisi uko mbali na ndio maana ukaona ikiwa hawaungani watu wawili hata wakawa ndugu na hili linatokea mara nyingi ikiwa ni ndugu ambao mama zao kwa mfano ni mbalimbali au baba zao mbalimbali kwa mfano baba akaoa wake wawili watatu huku ana watoto kuna watoto kuna watoto na wale mamama wakorofi huyu hataki watoto wake ende kwa huyu wala huyu akija kwa huyu awafukuza watoto kwa kila mama kabakia na wale watoto waliozalishwa kivyake wale wengine na iwatia chuki wale watoto wake siende kwa yule eh, eh yani kuna watu mpaka yule baba akiwa mgonjwa pengine labda amelazwa hospitali kuna bili atakana kulipwa ya hospitali yule mama ambaye ngojeni muone tumbo lile watatoa ngapi kisha nyindo mtoe zatakana ngapi elfu hamsini tumbo fulani maskini wako taabani taabani wakaleta elfu tatu zao wakatoa ah totoa mbili mbili na wale wengine moja tu wantu watatu wale mbili sisi mmoja mmoja baba akishtuka anshingi elfu tano katika hamsini baba taabani kavundwa maguu na mikono hana lolote namna watu wanavyoishi na chuki mimi nazungumza mambo waqii na wale wanaofanya hivyo wayajua si watu wa si familia moja si mbili si tatu wengi wafanye mambo kama kina mama zao wakawatia chuki sasa hawa hawa wale wakizaliwa kule wajukuu hawa wajua wajukuu wanaozaliwa huku na hawa wajua kule na hawa wajua kule bali yawezekana kuwa hawajuani kabisa ha ndugu kabisa wajua, wajua kutojuana hawajuani kabisa na baba yao ni huyu mmoja na watoto wao ndio hawajuani kabisa sasa ndio pale waje kukutana shule pale ama madrasa ah mbona we babako fulani mbona majina yenu yamfanana na yetu Hamisi babangu fulani ah yule pia mbabangu pia mbabako ah mzee yule hatari kweli yule nasikia mzee atasia hatari ndio hivyo hivyo yako kwani haya yafanyiki ya yafanyika mzee hatari basi watu wakati sasa angalia huyu ni mtu wa karibu lakini kwa kuwa hakuna kuunganishana wamekuwa ni kama watu wa mbali naweza kuwa mtu wa mbali kwa kumuunganisha kwa wapi wa karibu wallahi ya maneno kweli kabisa قال وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها kila kizazi kitakuja siku ya kiyama mbele ya yule ambaye ilikuwa ni wajibu wake kukiunganisha kizazi chake تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها كذلك زازي كتم شودرية كوا أمكي ونغنيشة كيوا لكي ونغنيشة نكتم شودرية كوا لككات إكيوا أمككات أمبرية الله سبحانه وتعالى لكن نشوفوات أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك نهاية موجة كتك الله أكون غنيشة كيوا أكون غنيشة كزاز أكو كاتي ikiwa ulikata kizazi hii hukumu ndiyo kizazi kiliridhia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala faqala taraditu ya rabbi nimeridhia umuunganisha atakayeniunganisha na umkate yule atakaye atakayenikata قال حفظه الله صلة الرحم واجبة ولا تتم إلا بمعرفة المرء لنسبه كونغانيشا كزازي واجب na hili jambo halitimii isipokuwa kwa mtu kujua nasaba yake naona mtu kujua nasaba yake wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib kile ambacho haitimii wajibu isipokuwa kwacho hicho kitu basi kitakuwa ni wajibu فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم وهو لا يعرفهم ikiwa hawajui jamaa zake na watu ambao ni kizazi kimoja hawajui vipi atakiunganisha kizazi kile na akijui fayajibu ala alabai alinayatu bitaarifi abnaihim bidhawi qarabatihim kwa hivyo ni wajib juu ya mababa kuwa na inaya katika kuwajuza watoto wao jamaa zao wa karibu mwanangu njoo waona huyu ni fulani kwako kwa hivyo pitia uwe ukiwasalimia hao watu wako mwanangu wamwona fulani yule eh, yule ni jamaa yako wamwona yule eh, yule ni kadha wa kadha uwe wamjuza mwanangu au watoto wako wajuza namna hiyo لأن صلة الرحم واجبة وهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة الإنسان لنسبه ni wajibu juu ya mababa kufanya hivyo kwa sababu kuunganisha kizazi ni wajibu na jambo ambalo haliwezi kutimia wajibu isipokuwa kwa kupitia hilo jambo itakuwa ni wajibu kwa mtu kuwa nalo na sasa hivi itakuwa ni wajibu kwa mtu kujua jamaa zake na nasaba yake ndi ili ili aweze kuunganisha kizazi chake ambalo ni jambo la wajibu juu yake فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصل ما هو لا يعرفه ikiwa hawajui ataunganisha vipi na hawajui قوله فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة أي لا بعد بالرحم إذا قربت ووصلت ووصلت وإن كانت بعيدة كزازي هكيكو مبالي كيو كتكاربيشو نكو نغنيشو هاتا كيكيو نيشمبالي لأن البعد كما يقال في القلوب سبو أمبالي أمبالي ونيويو فإذا كانت القلوب قريبة ومتآلفة فليس هناك بعد ikiwa nyoyo ziko karibu basi hakuna umbali lakini ikiwa watu ndani ya nyoyo zao hata hawatambuani vipi atakuwa watu karibu sio jamaa waje kuonyesha umjua huyu eh huyu umjua nani huyu mtoto wa ami yako ah basi wallahi namjua leo kumbe jamaa yangu eh wallahi alazim kuna mmoja bwana mmoja anijuza naambia bwana ukijana wamjua naambia simjui namuona muona basi huyu kijana bwana wamjua mtu fulani eh shemegi yake amemoa dada yake lakini si dada yake ni mtoto wa ammi yake amemoa akamwambia inshallah basi yule aliyemoa dada yako ni sahibi yangu asema lakini mimi simjui hapo hapo anamembelea usoni mimi simjui bwana vipi umjui kwani umjui si huyo binti aliolewa ni mtoto wa ammi yako sema hata huyo ammi yangu hata simjui naonyeshwa kwa mbali wallahi alazim kwa nini kwa sababu baba yake amekosana na, na, na ammi yake zamani kabla wao kuzaliwa wakakatana basi na wakawakatisha pia na nani watoto wao watoto hawajuani wala hao mababa pia yani ni mtu yuenda mahali hivi kisha onyesha yule mzee yule eh yule basi ni ammi yako wewe ah yule mzee ni ammi yangu mbona sasa lakini wamuona mgeni kwa nini kwa sababu zile nyoyo haziko pamoja hata akimuona yule pale lakini kwa sababu hawako pamoja amuona ni mtu wa mbali pamoja na kuwa ni watu wa karibu sana kina saba jamani mtawacha lini mambo haya mbona tumekuwa na roho chafu hivi twakatana namna hii kwa sababu ya dunia wallahi si kwa sababu ya dini si kwa sababu ya dini lau kama kwa mfano yule afanye istihza na dini tumekwambia naam na tukuunga mkono wako masahaba ambao wamewakata watoto wao kama ibn Umar radhiallahu anhu alimkata mtoto wallahi ma kallamtuka abada kwa sababu ya kurudisha hadithi ya mtume sallallahu moja tu kamwambia sizungumzi na wewe tena yeye amwambia hadithi la tamna'u ima Allah masajid Allah qala wallahi la namna'unna fashatamahu akamtusi tusi ambalo hajasikia ibn Umar akimtusi mtu kisha akamwambia aqulu laka qala rasulullah sallam wa taqulu li wallahi lanamna'ahunna wallahi ma kallamtuka abada mimi nakwambia mtume sallam anasema wewe wasema utawakataza na yule kijana amesema kwa ghaira kwa sababu ilikuwa haona kuna fitna ya wanawake sijui kama wangeishi leo wangesema nini hakusema kuwa iwapinga hadithi ya mtume sallam atakufuru kwa hilo lakini kuwa ile hali ilivyo sasa hivi wanawake walikuwa wakatazwa kwenda misikitini akamwambia babake babake amwambia wallahi sikuzungumzishi tena fa, fama kallamahu hatta mat hakuzungumza naye mpaka alipofariki sasa huyu alimkata kwa haki kwa ajili ya dini ya Allah ah wewe wauliza kwa nini umemkata ah ilikuwa ile dili yangu ile ya kuuza mikate akaichukua yeye tena yeye alikuwa yajua mimi pia naitaka mimi oh kwa ajili ya mkate hobs. hobs imekufanya wewe umkate ndugu yako na kizazi chako na kizazi kitakachokuja kikatane kwa ajili ya mkate dili ama kuna tenda imetolewa mahali fulani basi mka, mkarushana wewe na ndugu yako basi ndiyo mpaka watoto hawajuani eh, kuna hisabu kesho nzito sana tuwache hili jambo watu warudi nyuma wewe fikiria akhira wa, wacha kufikiria hii dunia kuna watu wamekatana mpaka kuzikana hawazikani mtu nduguyo yuafa aambiwa pole pole ya nini hata si ndugu yangu ile hata simjui eh, umsikia ankufa eh, ndani mkamzike huko ah basi muislamu ankufa si ndugu yako sio wa kizazi eh? kuna muislamu ankufa kule kunani twendapi tuelekea wapi jamani ndugu yako tu wallahu almusta'an sallallahu alaihi wasallam kumalizia ولهذا إذا كان بين المرء وبين بعض ذوي رحمه الذين تجمعه بهم قرابة بعيدة تواصل فإنه يحس بقرب شديد منهم نكويري هنا جماعة أسمى إكيوا كنا كزازي بين yako na mwingine كما kama ni لكن ومونغانيشا lakini wamuunganisha wahisi uko karibu na ndio maana utaona baadhi ya nchi ili jambo walienzi sana mpaka waweza kukutana mahali hivi hata hawajuani basi kwa sababu ili jambo wamelizoea la kuunganishana ukaona wakawa kitu kimoja tabari ya wana kama ndugu yake kabisa وإذا كانوا من ذوي رحمه القريبين ولكن ليس بينه وبينهم تواصل يشعر أنهم بعيدون عنه na ikiwa jamaa zake aswa kizazi chake wa karibu lakini hakuna baina yake na wao mawasiliano na kujuliana basi utaona hisi kuwa kumbali قوله وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها إلى آخره قال فالرحم يوم القيامة إما شاهدة لصاحبها أو شاهدة عليها إما كزازي kitakuwa ni chenye kumshuhudilia yule aliyekiunganisha kuwa amekiunganisha au kitakuwa ni chenye kushuhudilia dhidi yake alayhi in kana wasilan shahidat lahu bisilati وقد radiyat an yasila rabbul alamin man wasalah ikiwa ni mwenye kuunganisha kizazi basi kitamshuhudilia kuwa amekiunganisha na kimeridhia kizazi Allah amuunganishe yule anayekiunganisha wa in kana qati'an shahidat alayhi شهدت عليه بالقطيعة radiyat bi an yaqta' rabbul alamin man qata'aha وقد أعطاها الله عز وجل ذلك كما تقدم na ikiwa ni mkataji kizazi basi kizazi kimeridhia kuwa Allah amkate kila anayekikata na tumetangulia kutaja ahadith zilizotaja kuwa Allah amekipa kizazi haya mambo mawili muunganishaji aunganishwa mkataji akatwa na hapa ndio mwisho wa hii fasl biidhnillah taala tukija tena tutakuja katika alfaslu sadis rahmatul ayal kuwaonea huruma watoto hayo tutazungumzia insha Allah taala kwanza kikao kitakachokuja subhanak allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik